slavēšana nav tikai par dziedāšanu. Kādiem varbūt liekas, ka slavēšana ir tikai atnāk un stāv un tad dzied. Slavēšana ir, kad mēs pielūdzam kungu, pielūdzam, jo viņš ir cienīgs. Tā kā es pielūkšu un vienkārši iesim slavēšanai. Vēlos kungs es mūžam dziedāju, par kalniem pāri jūrai, splūst tava mīlestība mums, es savu sirdī atveru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā, ikdienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man. Vēlos, kungs, esmu es savu sirdi atveru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā būt ikdienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man. Vēros kungs es mūs, как граби век, как пазуха school. vairāk vien ilgojos. Es esmu viņam patīkams, es esmu svētā gara nāks, es viņa priekšā droši nostājos. Jo zinu, mani viņš mīl, mans tēvs žadīs mani savā līdzībā. Man ir tās, kurš žadīs visu izpatījumā. Viņš vienmēr palīdzē man spēj, viņš vienmēr žēlastību sēj, viņš mani atjauno kādu vienilgojot. Es esmu viņam patīkams, es esmu svētā gara nāks, es viņam priekšā droši nostājos zina, mani viņš mīl, mans tēvs ir liels un vispēcīgs, un es viņa rodas. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošāk. Mans tēvs drošā, man nav nekur drošā, man nav nekur drošā. Visas vaigsnes dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Visas vaigsnes dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds laidzina par tavu skaistumu, par to, ka tu dāvā man brīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Uzticams un nemainīgs, tu nu esi manas dvēseles sāks. Savā mīlestībā mūžīs, no tevis izplūs tikai labs. Visa zeme ciet par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Manas izlaidziet par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man dzīvību ticams un nemainīs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs, uzticams un stāv un izvārā manu dzīvību sēdz. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēdz. Kristus krustā un izvārā manu dzīvību sēdz. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu pateicos, kungs, tiešām, ka mums ir atvērti debesu vārti, kungs, ka mēs varam iet pie tiem un, kungs, būt tavā priekšā. Kungs, es tiešām lūdzu, tās to nekad mums neaizmirst. Tās tiešām dod šo apziņu, tās, ka mēs esam tavi bērni un, kungs, ka mums ir pieeja pie tava troņa. Un tās, ka mēs varam prasīt tās, ko mēs gribam tās un tiešām tur mūs. Tās es lūdzu, tiešām, nāc un, kungs, tiešām svētī šo, šo dievkopu kungs, un tiešām pagodinies varnā veidā šajā vietā. Slavu Tev, kungs. Have you ever been in a situation where you're looking and wondering, God, why are you allowing this to happen? Vai jūs esat bijuši kādreiz tādā situācijā, ka jūs vienkārši kādreiz domājat un prasat Dievam, Dievs, kāpēc tu pieļauj? kaut ko šādu. Um, sometimes, uh, I think for Christians, maybe one of the hardest questions for us to struggle with in our lives Es domāju, priekš mums kā priekš kristiešiem tā lielākā cīņa, ar ko mēs cīnamies, is if God is truly good uh, ar to, ka ja Dievs ir patiešām labs, and God has control over all things, un viņš ir, viņš ir, nu, tā kā viņš kontrolē visas lietas, And if he really cares about me, un ja viņš patiešām rūpējas par mani, then why am I in this situation? Tad kāpēc es esmu šajā situācijā? Because those two things don't seem to go together. Jo šīs divas lietas nemazām tā neiet kopā. Um, if you have not been in that situation in your life, then you eventually will be. uh, <laughs> ja jūs neesat nonākuši tādā situācijā, nu, visticamāk jūs kādreiz būsiet. Um, And there's no easy answers to this question. Un vieglu atbilžu nav uz šo jautājumu. Um, but I do believe uh, that God does want to say things to us in those situations. Taču es ticu, ka Dievs tiešām vēlas um, runāt uz mums šajās situācijās, caur šīm situācijām. And so today we're going to look at a passage of scripture uh, Daniel chapter 11. Tad eh, šoreiz mēs eh, skatīsim Daniela grāmatas 11. nodaļu. And uh, we've been going through the book of Daniel, as you know. Nu, kā jūs zinat, mēs jau esam gājuši jau cauri šai grāmatai. Ejam, uh, joprojām. Vēl uh, year and a half, yeah. Mēs gandrīz, ah, <laughs> jau gandrīz pusotru gadu. Yeah. <laughs> But uh, we're almost to the end. Bet mēs jau esam jau. I, I wanted to actually do both of these chapters together, but I understood I can't do that. Es gribēju tā kā savienot šīs pēdējās nodaļas, bet es sapratu, ka es īsti kā to ne, nedarīšu. There's too much. Jo ir pārāk daudz. And you don't want me to talk for three hours. Un jūs negribat, lai es runātu Um, and, uh, but really, these last three chapters of Daniel all go together. Taču šīs pēdējās eh, Daniela grāmatas nodaļas patiešām iet kopā, nu, caurujās viena ar otru. And remember, last time in, in Daniel chapter 10, we saw uh, Daniel receive a vision of God and this angel that came to him. Ja jūs atceraties, tad iepriekšējā reizē mēs lasījām, ka Daniels eh, redzēja vīziju un, eh, un arī eņģeli. And now we actually get to hear about the vision or what this angel is actually coming to tell Daniel. Un tad tagad mēs uh, lasīsim par to, tad uh, skaidrāk par šo vīziju un ko tad tas arī pasaka. At least the first part. Tad vismaz pirmo daļu no tās vīzijas. Um, and so We're going to read uh, this in little little chunks, little bits. Tātad mēs pa tādām mazām daļiņām lasīsim. But again, remember, Daniel has been praying about the Israel people, the Jewish people. Tad atceraties, ka Daniels uh, bija tas, kas lūdz par uh, jūdu tautu. And they've been able to go back to their homeland. Tātad uh, uh, they have been able? Yeah, viņi, nu, viņiem bija iespēja atgriezties uz, uh, savām, uz savu dzimteni. But they and they started to rebuild the temple. Viņi atsāka celt templi. And then there was much opposition and they had to actually stop building the temple. Un taču pret viņiem tā kā bija tāda liela pretestība un viņi bija spiesti apstādināt savus tos darbus. And so Daniel is watching this from afar and wondering, God, if you've allowed us to go back, why are we still experiencing all these troubles? Tad Daniels, um, nu, tad um, vienkārši zinot to situāciju, tad viņš vienkārši tā kā, nu, vaicā, viņš ir tādā jautājumā, kāpēc Dievs tu pieļauj šo situāciju? And so, let's read um, verses 2 through 4. Tātad 11 chapter, jā, jā. Ja? Tātad uh, no 2. līdz 4. pantam 11. nodaļu. Es tev tagad pasludināšu patiesību. Redzi, Persijā celsies vēl trīs ķēniņi. Ceturtais būs bagātāks par visiem citiem. Un kad viņš ar savu bagātību būs kļuvis varens, viņš izlietos visus līdzekļus un sacels visus karam pret Grieķijas ķēniņa valsti. Tad celsies varonīgs ķēniņš un valdīs par ārkārtīgi varenu valsti Viņš sasniegs un piepildīs savos centienos visu, ko vien vēlēsies, bet tikko viņš būs sasniedzis visu savas varas pilnību, sabruks arī viņa valsts un to sadalīs virzienos uz visām četrām debes pusēm, bet tā nenāks ne ne viņa pēcnācēju rokās, nedz arī paturēs to varu, kāda viņam bija, jo viņa valsts tiks iznīcināta. To iegūs savā varā citi. Um, and so we see here um, there's a lot of prophecies that come in this chapter. Tātad mēs redzam, ka šī nodeļa sākās ar tādu, nu, daudz pravietojumu ir pateikti. Uh, in fact, potentially more in this, these two chapters than maybe in any other chapter in the Bible. Tātad uh, šajās divās nodaļās ir pateikti pravietojumi gan rīzai daudz vairāk nekā pa visu Bībeli kopā ņemot. Uh, and so, um, and we see in such specific details that Daniel is given uh, is told about the future. Jo mēs redzam, ka Danielam tiek pateikts ļoti tādas konkrētas un nu, smalkas detaļas. And so we see first he talks about these four kings that will continue on in Persia. Tātad uh, pirmā daļā, kad būs šie ķēniņi Persijā. And then he says the fourth one was going to be very rich. Un tātad uh, vēl pats pasaka, ka ceturtais būs pavisam bagātāks pa visiem. Uh, and that was Xerxes. Un tas bija Xerxes. Yeah, today's going to be a bunch of old uh, words or old names that uh, I don't know what they are like, in, yeah, in English. Yeah. Eh? yeah. So, eh? uh, yeah, so he was a very powerful king. And then it says, after him came another king that uh, controlled that and, and took basically over the entire world. Tad, tad pateikts, ka pēc šī būs vēl kāds, kas vispār paņems kontrolē visu to situāciju. this was Alexander the Great. Un tas bija Aleksandrs Lielais. And as it says there, it wasn't his children who received the kingdom. Un kā pateikts, ka tie nebija viņa bērni, kas uh, mantoja šo ķēniņu valsti. And he was killed very young as well as his children. Uh, viņš un kā arī viņa bērni tika ļoti nu, jaunā vecumā nogalināti. Uh, well, he, he killed himself, actually. Viņš but, uh, patiesībā uh, yeah. no, nogalināja sevi pats. But, um, and then his kingdom was broken up to four different, uh, to his four generals that took over different parts of the country. Un tā, tā, tā viņa karaļvalsts tika sadalīta četrās daļās. Four parts? Yeah, yeah with four generals. Ar ruling. četriem ģenerāļiem, kas valdīja tās. Uh, and so uh, at this point, um, we're going to continue on. Uh, but before we do that, I want to show a map of Tātad, these. Pirms mēs turpinām, es gribu parādīt karti. Uh, because there's a lot of details, and so if you're like me, it helps to actually see things. Jo, nu, varbūt arī kādam tā kā tas vizuāli palīdzēs saprast. So these are the four, you'll see the four different countries. Tātad četras dažādas uh, valstis mēs redzēsim. And then you're going to see this is going to focus on two of these specific countries. Un tad uh, mēs konkrēti par uh, divām no tām tad runāsim. Um, and the first one that you'll see to the north is the Syrian kingdom. Tātad uz ziemeļiem, ko mēs redzēsim, tā būs sīriešu valsts. And then below is the Egyptian kingdom. Un lejā Ēģiptieši. And we're going to see it's this prophecy goes for about four, uh, four generations of kings. Un tad uh, šis pravietojums uh, runā par četrām paudzēm. And so this big yellow is, uh, is the Syrian kingdom. Tātad Sīrijas uh, valsts ir, nu, ķēniņu valsts ir tā dzeltenā daļa. And then the blue one, which is a little hard to see, is the Egyptian. Un tad lejā ir Eģiptes zilā daļa. And the question is, why does this prophecy just focus on these two countries? Un tad tas jautājums, kāpēc tad šis pravietojums koncentrējās un runā par šīm divām uh, valstīm? There's a lot of things happening at this time in the world. Jo daudz, kas notiek tajā laikā pasaulē. Um, but the reason is you see that Israel is right in between them. Un, bet uh, tas iemesls ir tas, ka, kā jūs redzat, Izraela ir pa vidu šīm abām valstīm. And every generation of kings there's a battle between the Syrian and the kingdom and the Egyptians, and they keep going back and forth. Un tad uh, katrā paudzē šīs divas tās valstis un uh, viņu tie, nu, tie pēcnācēji, viņi karo savā starpā. And so Egypt would go, and, and really all these battles are going to take place, or most of the battles actually take place in the land of Israel. Un uh, eģiptieši, kad gāja karot, tad lielākā daļa no cīņām notika Izraels, uh, nu, uz Izraels zemes. And so they get taken over by the Egyptian kingdom. Say it again. They get taken over. Tātad viņi ņem virsroku. Uh, by the Egyptian kingdom, and then the Syrian kingdom comes and takes them over. Tad atkal sīrieši nāk karo un atkal ņem virsroku. And for, for hundreds of years, they just go back and forth. Un tad tā simtiem gadu turpu un šurpu karo, ņem And again, this is God explaining to Daniel, this is what's going to happen to Israel. Un tad Dievs paskaidro Danielam, nu, nu šādi tad notiksies tās lietas. And so let's read verses 5 through 20. Tātad no 5. līdz 20, līdz 20. Pēc tam varens, pēc tam varens kļūs Dienvidvalsts ķēniņš, bet vēl varenāks par viņu kļūs viens no viņa karavadoņiem, un tas pārņems virskundzību, un tālu sniegsies, un liela būs viņa valsts. Pēc kādiem gadiem tie apvienosies un dienvidvalsts ķēniņa meita dosies pie ziemeļvalsts ķēniņa, lai nodibinātu miera attiecības. Bet viņa rokas nebūs pietiekami stipras, viņš nepaturēs savu varu. Ķēniņa meita turpretī tiks nodota un kritīs līdz ar saviem pavadoņiem. Ar savu bērnu, ar savu tēvu un to, kas viņu ķēniņa meitu bija zināmu laiku varanu darījis, bet no viņas cēlma saknes ries, rietīsies atvese – Kā atriebējis, tas ies pret Ziemeļvalsts ķēniņa karaspēku un iebruks tā cietoksnī, un tad kādus gadus atturēsies no sadursmēm ar Ziemeļvalsts ķēniņu. Tad tas uzbruks Dienvidvalsts ķēniņa valstī, bet drīz atgriezīsies atpakaļ savā zemē. Bet viņa dēls taisīsies karam un savāks lielu daudzumu ārkārtīgi spēcīgu karaspēku. Tas uzbruks un apludinās zemi kā milzīgs trauma un otrā karagājienā aizvirzīsies līdz zemes stiprajam cietoksnim – Tad dienvidu valsts ķēniņš dusmās sarūktināts celsies un dosies ar to, ar ziemeļvalsts ķēniņu karot. Pēdējais izrīkos lielu karaspēku. Uh, bet šis karaspēks kritīs viņa pretinieka rokā un neraugoties uz savu lielumu tiks iznīcināts. Šīs uzvaras sekas būs tās, ka Dienvidvalsts ķēniņa gars kļūs lepns, bet kaut viņš arī noguldītu cīņā desmitiem tūkstošiem savējo un pretinieku, viņš tomēr negūs virsroku. Ziemeļvalsts ķēniņš Vēlreiz izrīkos karaspēku vēl lielāku nekā agrāk un nāks pēc dažiem gadiem atkal ar lielu spēku un varu. Tanī laikā daudzi celsies pret Dienvidvalsts ķēniņu, arī no tavas tautas. Daži lepni uzstāsies, lai piepildītu praviešu pasludinājumu, bet tie kritīs. Tad nāks Ziemeļvalsts ķēniņš un uzmetīs valni un ieņems kādu stipri nocietinātu pilsētu. Dienvidvalsts karaspēks nenoturēsies, pat tā izlasē nepietiks spēka, lai izrādītu nepieciešamo pretestību – Tādēļ tas, kas bija devies cīņā pret viņu, rīkosies pēc patiks, un neviens to nevarēs kavēt. Viņš apmetīsies skaistajā zemē, to postīs, un vietumis pārvērtīs neauglīgā kailatnē. Vēlāk viņš veltīs savu uzmanību tam, lai ar visu sev pretinieka valsti viņš dabūtu savā varā. Tāpēc viņš slēgs ar viņu līgumu un dos viņam vienu no savām jaunajām meitām par sievu, lai liktu postā visu dienvidu zemi. Tomēr tas tā nenotiks, un tas viņam neizdosies – Tad viņš piegriezīs vērību jūras salām un piekrastēm un uzvarēs daudzas, bet viens kara vadons darīs galu viņa nievu pilniem smiekliem un viņam sāpīgi atmaksās par viņa ņirgāšanos. Pēc tam viņš piegriezīs savu vērību savas zemes cietokšņiem, bet šai lietā klups un kritīs un pazudīs uz visiem laikiem. Viņa vietā nāks cits, kas sūtīs savu nodevu ievācēju pa savas valsts jauko zemi, bet jau pēc dažām dienām viņš tiks padarīts nekaitīgs un pie tām nedusmās un nekarā. So as you see, there's a lot of specific details in here, yeah? Tātad jūs redzat, ka diezgan tā viss smalk un detalizēti ir pateikts. And we don't have time to go through all of this. Un tad, nu, mums īsti nav laika, lai ietu visam tam cauri. But if it's very interesting as you go through to see actually this is you look at history and you look at this and it's exactly what God had said would happen. Bet ja jūs skatītos uh, to, ko saka, kas ir noticis vēsturiski un skatoties, kas ir rakstīts Bībelē, tad tas tiešām būtu punkts punktā noticis. Hundreds of years uh, and some things that don't even make sense that you would prophesy. Un, tas notika simtiem, nu, tas ilgums bija simtiem gadi, un īsti varbūt nemazām liekas, nu, tam nebija nozīmes, lai to vispār pravietotu. Uh, for you, you remember they're talking about how the king of the north will actually um, create, uh, will give his daughter to the king of the south in marriage. Kā mēs arī lasījām, kad uh, Ziemeļvalsts ķēniņš dod savu meitu ķēniņam. Uh, and they did that because they were making a peace treaty Tātad, lai nu, notiktu miers, miera izlīgums. And he thought, okay, I will give my, my daughter uh, so that you know, she will actually be on my side living in the southern kingdom. Tātad ar tādu domu, kad, nu jā, es dodu savu meitu, viņa dzīvos, nu, mana pretinieka pusē, un tā kā man būs kaut kāda iespēja ietekmēt lietas. But it, but then it says that it actually did no good because she actually fell in love with the king of the south and actually turned against her father. Un tad, bet patiesībā viņa patiešām iemīlējās savā uh, ķēniņā vīrā un uh, nebija iespējams viņu kontrolēt. Uh, and so that's one example of many, many here. Uh, tas ir daudz, daudz nu, ie, tie piemēri, ko varētu teikt. And so the question is, what does this mean for us today? Tātad tas jautājums, ko tas nozīmē priekš mums šodien? This is like really old history, right? It's all happened. Nu, tātad tā ir jau sena vēsture, tas jau ir noticis. What does this mean for you and I now? Ko tas nozīmē tev un man šodien? And I think uh, there's two big things we can we can understand from this. Tātad, nu, mēs varam kāds divas uh, liels tādas lietas saprast priekš sevis. And the first is that God knows the future Tātad viena no tām ir, ka Dievs zina nākotne. Both the big picture of the future and also the really small details. Tātad to lielo, lielo to bildi viņš redz, un arī tās mazās smalkās detaļas viņš zina par nākotni. Um, and that he understands those things. Un viņš saprot šīs lietas. And God actually cares about details. Un Dievam rūp detaļas. Uh, I don't know if you're like me, but there's sometimes when I'm praying to God about something. Nu, es nezinu, vai jūs darat tāpat kā es, bet es, kad es lūdzu kādas lietas Dievam. And I wonder, God, I know that you care about bringing your kingdom here in this earth. Un tad es tā, tā kā saku, nu jā, Dievs, es zinu, ka tavu tā vēlēšanās ir, lai tava valstība šeit uz zemes uh, notiek. I know you care about people hearing the good news. Uh, ka tev rūp cilvēki un lai that they would hear. hear the, oh, yeah. Jā, kad viņi dzirdētu labo vēsti. But do you actually really care about this small little thing that I'm praying about? Bet Dievs, vai tev tiešām rūp tās, tā, tā mazā lieta, par ko es tev lūdzu? Or is that just something too small that you're too busy doing the big things in history that you really, ah, whatever, that's, ja, who cares? Varbūt esi tā pārāk aizņemts, tā kā ar manu to lūgumu, kad aizņemts ar tām lielajām lietām, ko tu dari. But we can see here that God also does care about the small little things. Taču šeit mēs varam redzēt, ka Dievam patiešām rūp arī tās mazās, smalkās lietas. And there's nothing too small that we can think, well, this, this doesn't really matter to God. Un mēs nevaram tā teikt, nu, tā ir tāda nu, mazsvarīga lieta, un nu, nu, tas tā kā ne, nevarētu rūpēt Dievam. And knowing that God knows both the big things and the small things can give us hope. zinot to lietu, kad Dievam rūp gan šī lielā bilde, šīs lielās lietas un arī šīs mazās, mūsuprāt, mazsvarīgās, mums, mums ir cerība. Uh, I don't know if you remember back when you were a little little child. Nu, es nezinu, vai jūs varbūt atceraties, kad jūs bijāt mazi, bērnībā. And what did you fear as a little child? No kā jūs baidījāties, kad jūs bijāt maziņi? And what did you do when you feared? as a little kid. Un, un ko tad jūs darījāt, tad, kad jūs nu, bijāt nobijušies? Uh, I remember I was totally afraid of thunderstorms. Es atceros, ka man, es biju šausmīgi baidījos no nu, zibens, no pērkona. And that was something that um, whenever there was a thunderstorm, I would want to be with my parents. Un, nu, ik, ik vienā brīdī, kad notika pērkoda negaiss, es vienmēr vēlējos būt pie saviem vecākiem. Um, and that's often as little kids, when they're afraid of something that they can't fully understand, they want to go and be with their parents. Tātad ar maziem bērniem ir šī lieta, ja viņi no kaut kā baidās, viņi kaut kādu lietu nesaprot, tad viņi grib būt tuvāk saviem vecākiem. Because in, I remember, as I would think about my parents, I, I, I'm afraid of this, it's too big for me, but when I see my parents, I understand, they understand this. Tātad nu, priekš manis tas bija, kad nu, pērkona negaiss, tas ir kaut kas priekš manis liels, es viņu nesaprotu, es baidos, bet skatoties uz saviem vecākiem, nu, es pieņēmu, kad viņi zina, saprot, un man bija drošāk. And so I would feel safe because I was them. Not because I understood, but because they understood. Un es jutos uh, droši kopā ar viņiem, ne tāpēc, ka uh, es to sapratu, to negaisu būšanu, bet tāpēc, ka es paļāvos uz saviem vecākiem, ka viņi zina, kas notiek. And I think the same is true for us as child, children of our Heavenly Father. Un tāpat arī patiesība priekš mums kā Dieva bērniem. There's things that we go through in life that maybe we fear or it seems so big that we don't understand it. Ka ir kādas lietas, kurām mēs ejam cauri un mēs viņas nesaprotam un mēs ne, nu, jā. And we can actually receive hope in knowing that though we don't, we do have a Father who does understand these things. Un tātad mums ir šī cerība, kad Ja mēs arī nesaprotam um, šo brīdi un šo situāciju, tad mums ir šī cerība, ka ir mūsu Tēvs debesīs, kas zina, kas notiek. And he actually cares so very much for us. Un viņš tik ļoti rūpējas par mums. That even though it might seem like things are out of control, we can have peace and hope in our Father. Un kad um, ja mums pat liekas, ka situācija ir izgājusi ārpus kontroles, tad mums ir šī cerība un miers, kad Dievam, Dievam nu, kā, ar Dievu viss ir kārtībā. Dievs mm. zina, kas notiek. I think another truth that we can understand from this history is that the Bible is written from God. Un tātad vēl viena patiesība, ko mēs varam uh, izšķetināt no vēstures, uh, kad uh, Bībele ir patiesa un Dievs viņu ir sarakstījis. this is not Daniel coming up with a great idea. I, I think this is what's going to happen 200 years from now. Tas nebija Daniels, kas tā, oh, man ienāca, iešāvās prātā galva, un es tagad zinu, kas notiksies lietas. But this is, uh, the Bible is truly written from God. Nu, Bet mēs redzam, ka Bībele patiesi ir sarakstīta no Dieva. And that can give us, um, passages like this remind us that actually we can put our trust and our faith tātad, in this book. Tātad šīs raksturvietas eh, ir mums varbūt arī par atgādinājumu, eh, par atgādinājumu, that, that reminder we, that we can, we can actually trust this book. Jā, ka mēs patiešām varam uzticēties šai grāmatai. Uh, I, I love reading books. Man patīk lasīt grāmatas. Uh, and the more I read books, the more I re am reminded of how incredible the Bible really is. Un jo vairāk es lasu grāmatas, jo vairāk uh, es pārliecinos, un tas ir man atgādinājums, cik brīnišķīgi ir grāmata Bībele. Because the Bible is the one book that we have that is written by someone who sees all things. Jo Bībele ir sarakstīta uh, no, vie, no tā, kas redz visu, visas lietas. And I can read uh, a book by someone who knows a lot about one specific thing. Es varu lasīt grāmatas, uh, kur autors uh, nu, ļoti labi pārzina kādu konkrētu lietu. But if I just trust that, I don't really get the full picture, right? Taču, ja es koncentrējos uz to vienu konkrēto lietu, es īsti neredzu to visu kobildi. Uh, and we have in the Bible the one for the one person who actually seen all things and knows all things it will be, and that these truths um, don't just matter for today, but they are for everlasting. That these truths matter for now and the future as well. Un šīs patiesības, tas, nu, nav, kā teikt, pielietojams ne tikai šodienai, bet tās arī ir priekš mums arī nākotnē, ko mēs varam paņemt. We live in a world that um, thinks that we need to have the latest ideas, right? Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur mums uh, jābūt uh, pēc tāds tā kā, nu, pats, pati jaunākā lieta, eh, pati nu, labākā, nu jā, jaunuma ziņā tādi. Pašam jaunākajam kaut kam ir jābūt. And even the way that they think, well, this is right or wrong, we need to uh, progress, right? That, that um, even things like homosexuality, right? They say, well, now that's what they believed in the past, but now we're understanding more. We have to have a modern idea, right? Uh, ir lietas arī, kas tā kā ir progresē, iet, nu, tā kā pieaug. Arī, piemēram, kā ar to pašu homoseksualitāti. Agrākos laikos bija viena doma, bet tagad arvien vairāk tiek paskaidrots, nu, kāpēc, kāpēc tas tā notiek un ka tā, nu, arvien modernāk tas kļūst. And, and they, the world can make fun of a lot of things and say, oh, it's just old-fashioned ideas. Those don't really mean anything. Un arī pasauli var smieties arī un teikt, nu jā, nu tas ir vecmodīgi, tas jau vairāk, nu tam vairs nav nozīme mūsdienās un nu, tāds. But the Bible actually has truth that does not change. Uh, bet Bībelē šī patiesība ir tāda, ka viņa nav mainījusies. And so because of that, we need to um, understand it. Un dēļ tā vien mums ir jāsaprot. And actually allow that to change our lives. Un arī jāļauj tai patiesībai, ka viņa izmaina mūsu dzīves. And that can give us uh, an anchor and a place to stand in the midst of when everything around us may change or go one way or the other. Un tas var mums uh, dot tādu kā ankuru, ka mēs varam stāvēt uh, stipri un nemainīgi mm, tādās vētru laikā situācijās, kad lietas notiek un mainās mums apkārt. Uh, so let's continue on, and um, we're going to pick up in verse 21 through verse 35. Tātad turpināsim no 21. līdz 35. Viņa vietā nāks neieredzēts un nicināms cilvēks, kam ķēniņa gods nebija paredzēts, bet viņš nāks negaidot un piesavināsies valdību ar saldu vārdu viltu – Kara spēki, kas bija saplūduši kopā no visām pusēm, viņa priekšā atkal aizplūtīs projām uz visām pusēm. Satriekts kļūs arī valdnieks, ar kuru viņš bija noslēdzis savienību, jo tūlīt pēc draudzības noslēgšanas ar to viņš lietos viltību un celsies pret to un to uzvarēs, neraugoties uz savu mazo karaspēku. Negaidīti viņš iebruks kādas zemes bagātākos nodos un izdarīs lietas, kādas nav darījuši ne viņa tēvi, ne, vi, ne tēvu tēvi. Viņš iedzīvotājiem izšķērdīgi izdalīs salaupīto mantu un zemes gabals, bet viņš vērsīs savus nolūkus pret viņu stiprajām pilīm, kaut gan tikai kādu īsu laiku. Pēc tam viņš virzīs visu savu varu un vērsīs savu drošsirdību pret dienvidvalsts ķēniņu, nostādamies liela karaspēka priekšgalā – Arī Dienvidvalsts ķēniņš dosies karā ar lielu un it īpaši spēcīgu karaspēku, bet nenoturēsies, jo pret viņu izprātos uzbrukumus. Viņa paša galda biedri izraisīs viņa bojājai. Viņa karaspēks izklīdīs un daudzi nogalināti kritīs. Abi ķēniņi turēs katrs savā sirdī ļaunā viltus pilnas domas. Tie pie viena galda apmelos viens otru, bet piepildīt dzīvē savu viltu vienam pret otru tiem neizdosies jo gals stāv vēl priekšā un gaida uz Dievu nolikto laiku. Tad, ķēniņ, tad viņš, Ziemeļvalsts ķēniņš, atgriezīsies savā zemē ar lielu mantu, bet viņa sirds būs pret svēto derību. Savu nodomu šai ziņā viņš tomēr izvedīs dzīvē un atgriezīsies savā zemē. Noteiktā laikā viņš celsies un ies pret dienvidu valsti, taču šoreiz nebūs tā, kā bija pirmoreiz, jo viņam pretī stāsies kuģi no Kitimas tā, ka viņš zaudēs drosmi un griezīsies savās dusmās un bardzībā pret svēto derību un raidīs savus skatus uz tiem, kuri atkrīt no svētās derības un piesaistīs viņus pie sevis. Tad novietosies svētajā pilsētā viņa sūtītie karavīri, kas liks negodā svētnīcu un pili. Viņi pārtrauks dienišķo upuri un darīs negantību un nesīs postu – Ar glaimu un pavedinājumu pilniem vārdiem viņš pamudinās tos, kas sliecas pārkāpt derību, galīgi laust savu uzticību tam kungam. Bet tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības. Saprātīgie tautā daudzus apgaismos, bet ar zobenu un uguni, ar iemešanu cietumā un mantas izlaupīšanu tos uz laiku nomāks un aizkavēs – Savā neveiksmē viņi gan saņems nelielu palīdzību, bet daudzi tiem pievienosies tikai ar viltus domām sirdī. Arī no saprātīgiem daži kritīs, lai taptu šķīstīti, vētīti un garīgi tīrīti līdz dienu beigām, jo Dieva noliktais pēdējais laiks vēl nav klāt. So now we see uh, really all this has been setting up, uh, this prophecy has been going and leading to uh, this this king here named Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes. Jā, tas ir. Tātad mēs redzam, ka iepriekš, eh, iepriekšējā tas pravietojums, par ko mēs runājām, tas tā kā mūs veda pakāpeniski uz šo, ko mēs tikko izlasījām. Tātad ir tas eh, ķēniņš ar ļoti tādu yeah, interesantu and vārdu. He, <laughs> and he is really uh, in, in the grand scheme of history, he's not a very powerful king. But a lot is spoken about him here because he will do so many evil things against Israel, Israel people. Um, and uh, in, his, in Jewish history, he is really the most evil person that has ever been. Jūdu vēsturē tas viņš ir minēts kā visļaunākais, kā, kāds jebkad ir vispār bijis. Um, and so uh, here we see that, so Antiochus, he ruled in Syria. Tātad uh, viņš valdīja Sīrijā. And so again, just like people before him, he went to fight against Egypt. Tātad, kā viņa priekšgājēji, viņš atkal devās uz Ēģipti karot. Uh, and was successful the first time. Tātad pirmajā reizē viņam izdevās, uzvarēja. He comes back and ah. eh, to Israel and finds that there is a revolt happening. Uh, mm. Like people trying to take over the government. Jā, un tad, tad viņam atgriežoties uh, pēc tās uzvaras, viņš saprot, ka Izrēlā notiek tā kā dumpis un cilvēki grib, nu, tā kā gāst valdību. And so he kills 80,000 Uh, men, women and children. Tātad viņš nogalina 80 tūkstošus vīrus, sievas, Uh, again, he goes to war against the kingdom of Egypt. Tātad viņš atkal dodas cīņā uz uh, Ēģipti. And this time, uh, Egypt had hired the Roman uh, ships to come. Un eģiptieši atkal bija romiešu lai tie nāktu palīgā. And this time he actually uh, completely fails in his invasion. Un nu, tātad šajā uzbrukumā šis ķēniņš nu galīgi izgāžas. And uh, returns back completely humiliated and angry. Nu tātad galīgi pazemots un dusmīgs viņš atgriežas savās mājās. And because of that, so he kind of gave his anger out on the Jewish people. Un tātad šīs savas dusmas viņš izgāza uz jūdiem. Uh, and so he required um, all Jewish people to eat pork. Un tātad eh, viņš uzstāja un lika, lai visi jūdi ēstu cūgaļu. And if you don't, then you die. Un ja tu nē, tad tu mirsti. Um, he uh, stopped them from following any of the Jewish um, laws. Un tātad viņš piespieda viņus, eh, ka viņi eh, nesekoja vairāk nevienai, tā, nevienam jūdu likumam. Uh, he also went into the temple and set up a, a statue of Zeus. Un tad viņš arī templi apgānīja uzstādot um, statuju, bet kas tas ir? Kas? Zevam. Uh, and then he sacrificed a pig on the altar. Un tad arī nu, upurēja cūku uz, uz altāra. And it's hard for us to understand exactly how, what exactly that would mean to the Jewish people. Un priekš mums tas tā īsti grūti saprast, ko tas viss iepriekš minētais, ko viņš izdarīja, ko tas varēja nozīmēt priekš jūdiem? Uh, for example, us as a church, we've been in many different places, right? Many different buildings here in Kuldiga. Nu, tātad, ka mēs kā draudz, mēs esam uh, bijuši dažādās, uh, nu, telpās. And for us, if for whatever reason we needed to move to Mart from Martinzale, that wouldn't be the biggest thing. We can find another place, our church can continue. It's not about this actual place, right? Un nu, tātad, uh, mēs eh, nebūtu šausmīgi izsisti no ierindas, ja mūs palūgtu atstāt Mārtiņu zāli un meklēt kādas citas telpas, kur, kur vadīt, nu, noturēt dievkalpojumus. But for the Jewish people, the place of the temple is so incredibly important. Taču priekš jūdiem šis templis, eh, šī celtne kā tāda ir ļoti nozīmīga. Which is why even today they pray uh, at the Wailing Wall, which is the closest they can get to where the temple was. Un arī tas ir tāpēc arī arī kāpēc uh, mūsdienās uh, dodas pie mūra, kas ir vis, siena, kas uh, tā kā, ir pie šī nu, tā kā, izbijušā mūra. And so that is where, um, so the place for Jewish people is so very important for, for Antiochus to actually do this in the temple is beyond, I think, is really the most evil thing that they can think of. Un tad šīs izdarītās uh, templī, tā tempļa apgānīšana, tas ir pats briesmīgākais vispār, kas uh, varēja ienākt prātā, ko varēja izdarīt. It says here though that these there will be wise men who actually lead a rebellion. Un tātad te ir rakstīts, ka būs uh, kādi gudri vīri, kas vadīs šo sacelšanos. And so in time there was uh, Maccabees. Tātad bija šie Makabeji. And uh, they actually led a revolt against Antiochus. Un tad viņi tiešām arī sacēlās un, uh, nu, kā, jā, šo sacelšanos pret šo ķēniņu. Because they understand we need to to actually follow God in the midst of this. Whether it costs us our lives or not, we, we are going to continue to follow our God. Jo viņi saprata, lai tur vai kas, mēs sekosim mūsu Dievam. I think the question would be, why, God? Un tad tas jautājums varbūt rastos, kāpēc Dievs? This doesn't make any sense. Nu, jo tam nav nekāds tāds nu, sakars, skaidrojums. Aren't we supposed to be your people? Vai mums ir jābūt tavai tautai? And if we are your people, then why are you allowing all these kingdoms around us to, to take us over and to kill anyone who wants to follow you? Un tad, eh, tad tas jautājums arī rodās, nu, uh, ja tu gribi, lai mēs esam tava tauta, tad kāpēc tad visas šīs eh, cīņas un kari notiek ar mums un kad mūs eh, apspiež un nogalina? Uh, but and there's God doesn't say why necessarily these things he allows to happen. Nu, Dievs nepaskaidro, kāpēc viņš pieļauj šīs lietas uh, notiekam. But I think there's some things that we can see that will help us. Taču ir kādas lietas, ko mēs varam skatīties, kas mums var palīdzēt. Um, and the first is that God actually allows evil to happen. Nu tad, nu, tā viena no tām lietām, nu, ka Dievs pieļauj šīs nu, ļaunuma notikt mūsu dzīvēs. It is a truth that I think is uh, it's very clear from this. Nu, tā ir patiesība, kas ir nu, skaidri pateikta šeit. I don't understand why he allows those things. Es nesaprotu, kāpēc viņš pieļauj šīs lietas. But God does allow evil to actually uh, succeed in some ways. Taču Dievs uh, nu, pieļauj, ka notiek ļaunums, lai atkal kaut kādas citas lietas uh, virzītos un notiktos. And that also is true in our lives. Un tā ir patiesība arī mūsu dzīvēs. Um, but at the same time, we could see that God actually puts limits Taču on tev, what they're allowed to do. Taču te ir arī redzams, ka Dievs arī nu, ir uzlicis tādas robežas, nu, cik tālu var iet. Because he, there's multiple times we see it says, but they will try and do evil, but, but they will not be able to because there's not the appointed time. Uh, jo te arī bija minēts, ka nu, nu vēl kāds ļauns domas, ļauns darbs gribēja darīt, bet viņi nevarēja viņus izdarīt, jo nebija vēl īstais laiks pienācis. Uh, and so God does put a limit. Tātad Dievs uzliek tomēr šo, nu, ierobežojumu, robežu. Which maybe isn't in the place that we would want, right? Uh, say it again. That's not, the limit isn't exactly where we would want or nu, choose to put mēs it. Mēs varbūt šādu to robežu, ierobežojumu vai robežu mēs varbūt gribētu citā vietā, mūsuprāt. Um, but there's another thing in here that I think is uh, very important for us to understand. Taču ir vēl kāda lieta, kas mums būtu svarīgi, nu, saprast. And that is verse 35. 35. So pāns. Yeah. Yeah, from the mm-hmm. wise there will be yeah, something. Arī no saprātīgiem daži kritīs, lai taptu šķīstīti, veitīti un garīgi tīrīti, līdz dienu beigām, jo Dieva noliktais pēdējais laiks vēl nav klāt. And so here it's talking about these people that are going to, to lead this rebellion against Antiochus. Tā tad te tiek runāts arī pie, par šiem saprātīgajiem, kas ies karot un cīnīties pret šo ķēniņu. And some of them will fall, right? Un kādi kritīs. And that is talking about that they will actually die. Not that they will fall away from God, but they will actually die. And many people did die in that time. Un tad neiet runa, nu, kritīs, vienkārši atkritīs no Dieva, bet nē, nu, fiziskā veidā viņi mirs dēļ, dēļ Dieva. But he says, that the reason this happened is so that they would actually become pure. Taču tas iemesls, eh, kāpēc eh, tas eh, notika ar viņiem, lai viņi tiktu šķīstīti. And this is the one reason, I think, in the midst of not understanding anything why God allows something, there's one thing that God, we can know is that God does this so that we can actually grow. Grow? Yeah. Un tad tā ir tā viena lieta, ko mēs varam saprast, uh, tajā nesaprotamā vidū, kad mēs esam, kad Dievs pieļauj, lai mēs varētu augt šajās situācijās, ko mēs nesaprotam. You remember in James, James chapter 1? Tātad Jēkaba pirmā nodaļa. You remember it says, to consider it joy when you face trials of many kinds. Uh, nu, caur, nu, tā kā esot priecīgi, lai, lai arī mēs esam uh, šajās uh, cīņās un nu, palīdziet man. Uh, um, ex... Nezaudējot prieku caur, caur ciešanām yeah. un pārbaudījumiem. Sorry. Paldies. Um, uh, and it, later on there it says, so that we might be mature and complete, not lacking in anything. Tātad, lai mēs pēc tam būtu, nu, tā kā iegūt šo briedumu un pilnību un ka mums nekā netrūkst. Ja? And as I was, I was thinking about this verse this last week. Tad par šo, par šo raksturvietu es tā kā pārdomāju pagājušajā nedēļā. And it's, I was wondering, God, usually when I'm in a trial or experiencing trouble, it's because I feel like I'm missing something, right? Un tas tā kā teicu, nu Dievs, tādās situācijās, ka es esmu kaut cīņu vidū vai kaut kādās lietās, es, nu, cīnos, tad That I'm missing something. Nu, kad, ka man kaut kas pietrūkst. Man ir tāda sajūta, ka kaut, kas, kaut ko es esmu palaidis garām. And here God says that he's doing this so I won't miss anything. Nu, tātad, bet te Dievs paskaidro, ka tās lietas notiek ar mani, lai nu, nekas man nepaietu garām. Kā teikt, lai man ne, nu, nu kā lai to pasaka? Nu, lai man nepietrūks kaut ko. Nu, jā, nu, jā, lai nepietrūktu. And um, but these are two different things, right? I might want this, but God says, no, actually, I want to give you something else that's more important than that which you want. Tātad es varētu Dievam teikt, es gribu to lietu, bet Dievs saka, bet zini, ir kaut kas svarīgāks un tev vajadzīgāka ir pavisam tā cita lieta. And I believe that God is good. Un es ticu, Dievs ir labs. But sometimes the good that he gives us Taču dažreiz tas labais, ko viņš mums dod, isn't the good maybe that we would want at first. Tā, nu, tā kā no sākuma tas nav tas pats tā, kā, tā lieta, ko mēs esam tā kā, gaidījuši vai gribējuši no viņa. But he has a bigger plan and wants to give us something better. Tātad, bet viņam ir daudz labāks plāns un viņš grib dot kaut ko vēl labāku. And that is that he wants to make to give us a character that is like him. Un tā lieta ir tāda, ka viņš vēlas uh, dot mums veidot mūsu šo raksturu, kas tuvinātos viņam, līdzinātos viņam. And God cares way more about our character than specifically about whatever it is that we might want. Un Dievam daudz vairāk rūp mūsu raksturi nekā kādas, nu, citas lietas mūsu prāt, kas mums ir vajadzīgas. I remember five years ago when I moved to Latvia. Es atceros pirms pieciem gadiem, es uh, pārvācos atbraucu šeit uz Latviju. And I didn't know any Latvian whatsoever. ka es vispār nesapratu nekādu latviešu, nekādu, nu, latviski nesapratu. And it's interesting when you're in a situation in a country where you don't understand any anything really, right? Un ir interesanti esot valstī, kur tu vispār neko, ne valodu, nu, pilnīgi neko nesaproti. Everything becomes harder. Visas lietas kļūst smagākas. I can't, uh, you know, I can't go buy a car or get anything like that. because I need someone actually to come and help me to do that. Es nevaru viens pats aiziet un iegādāties mašīnu, jo man vajadzīgs kāds atkal, kas man palīdzētu. I can't just go find an apartment somewhere without someone's help. Dzīves vietu bez kāda cita palīdzības. Uh, there's just a lot of things that you can't do if you don't understand the language. Ir yeah? daudz lietas, ko, ko mēs nevaram izdarīt, ja mēs nesaprotam valodu. And I remember at first asking God, please, will you just Help me, boom, understand everything. Un es atceros, ka es lūdzu Dievam, Dievs, vai tu lūdzu man, nu, vienkārši nepalīdzēt, ka es uzreiz tā uz sitienu saprastu latviski. He can do that, yeah. Viņš to var izdarīt, ne? It's not something too big. Nu, tas nav nekas tāds liels. But, but God, why is it taking so long for me to have to learn this? Taču Dievs, kāpēc ir jāpaiet tik lielam laikam, lai es, nu, saprastu? And I remember praying that. Un es atceros, ka es to lūdzu. And I remember God answering me Dievs arī atbildēja. Saying, David, I care more about you actually learning how to do this. The process of you learning this language is more important than you actually learning the language. Un, kad, kad Dievs arī atbildēja, David, nu, daudz svarīgāk nu, ir tas laiks, tas process, kā tu mācīsies to latviešu valodu, nu, nekā nu, the actual language. Nekā, nekā tā latviešu valoda pati sevi. Vienkārši tas ir svarīgi, ir tas process, tas laiks. And that's, God often, he puts us and allows us to go through hard times because he says, I want to make you more like myself. Un tātad Dievs kādas lietas notiekam mūsu dzīvēs, ka nu, viņš saka, nu es gribu, lai tu būtu līdzīgs man. And I think the last thing that can give us comfort in the midst of this is to understand that this life is not everything. Un tātad vēl kāds, tas, kas var būt par mierinājumu, arī lieta, kad... Say it again. This, li li this life isn't everything. Nu. <laughs> Kad šī dzīve, nu, ar šo dzīvi viss nebeidzās. We don't have time to go on, and it really begins talking about the end of time and about the resurrection. Tātad mēs tā kā, nu, nepieskarsimies pie uh, pēdējiem laikiem un Uh, but it talks about in, in chapter 12 about that everyone will be resurrected. Tātad uh, par pēdējiem laikiem un augšām celšanos, un 12. nodaļā tas tiek arī runāts. Because when we look at this world and we see evil succeeding, Tātad, ja mēs šajā, nu, mūsdienās mēs skatāmies, nu, ka pasaulē ļaunais uzvar. And thinking, is there even a reason to live for God? Un tad mēs tā vaicājam, vai vispār, nu, Ir iemesls dzīvot priekš Dievu. If I follow God, there's all these hard things that I have to go through. Nu, tātad es sekošu Dievam un visas šīs grūtās, smagās lietas ar mani būs, notiks. Wouldn't it just be easier, I'll just forget about that and, and just live however everyone else is living. Vai vieglāk vienkārši aizmirst par to, ko es zinu, un es dzīvošu ar visiem citiem. And there's Psalm 73, which you can read, It talks about that. Which we'll close with. Um, but ultimately, God, um, that, we, that we can know that everyone will someday stand before God. Uh, and there will be some who were raised to eternal life. Uh, kādi tiks augšām celti mūžībai, and some are raised to eternal punishment. Un kādi tiks augšām celti, lai saņemtu sodu. So no matter what it may seem like here in this life right now, Tātad, lai vai kā mums ietu, vai ko mēs redzētu tagad, šajā brīdī, we know that God will in the end make everything right. mēs zinām, ka Dievs sakārtos visas lietas beigās. Asafa dziesmu, tiešām vēlīgs ir Dievs Izrēlam, tiem, kam sirdis ir šķīstas, bet es, es gandrīz būtu paklupis, manas kājas bija sagrīļojušās, mani soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta, jo es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdieviem tik labi klājas. Tiešām, viņiem nav nekādu bēdu visu mūžu. Vesela un labi barota ir viņu miesa. Cilvēku grūtības viņu nespiež, viņi netiek spaidīti kā citi cilvēki. Tādēļ arī augstprātība ir viņu kaklarot un varmācībā viņi tērpjas kā drēbēs. Taukajās sejā spīd viņu aizplūdušās acis, tajās atspoguļojas viņu sirds domas. Viņi zobojas un runā savā ļaunumā tikai par varas darbiem. Viņu runas ir augstprātības pilnas. Līdz debesīm viņi paceļ savu mutu un viņu mēle šaudās pa visu zemes virsu. Tādēļ ļaudis pievēršas viņiem uz, un piln, un pilniem malkiem kā ūdeni dzerot uz, uzņem sevī viņu mācības. Un viņi saka, kā Dievs to zinās, vai visaugstākais ir kāds viszinis? Redzi, tādi ir bezdievi, un tomēr viņiem ar vienu labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. Tiešām veltīgi es esmu paturējis šķīstu savu sirdi un mazgājis nevainībā savus rokas. Un mani taču nelaime mocīja katru dienu un bargi pārmācīja krītus – Tomēr, ja es domātu, es runāšu tāpat kā viņi, redzi, tad es apgrēkotos pret visus tavu bērnu dzimtu. Es to visu pārdomāju, lai saprastu, bet tas, tas bija par grūtu manai saprašanai. Tiekāms es iedziļinājos Dievu noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals viņus sagaida. Tiešām, tu viņus nostati uz slidena ceļu un liec viņiem gāsties, ka viņi iet postā. Cik pēkšņi viņi tiek iznīcināti, aizrauti projām un izbēlēs dabū galu kā sāpnis, kas uzmo, uzmostoties ir zudis, tā tavā priekšā akvis varanais. Tev ceļoties viņu tēli būs pēc tavas pavēles pazuduši. Ja mana sirds tomēr vēl vairāk sarūktinātos un savās iekšās es sajustu sašutumu, tad es būtu galīgs nejēgu un nezinātu nekā, es būtu kā bezprāt, bezprāta kustonis tavā priekšā, bet pie tevis es palieku vienu mēru. Tu mani tur pie, pie manas labās rokas – Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debesis, ne zemes. Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi. Jo redzi tie, kas neusticībā no tevis atstājas, iet bojā. Tu izdeldē tos, kas no tevis atkāpjas, bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums – Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu to kungu, lai paustu visus tavus darbus. We see here that uh, Aesop, um, at first he's confused. God, why are you allowing these evil things to happen? Tātad mēs redzam, ka Asaps kā, no sākuma ir sašuts. Dievs, kāpēc tu pieļauj šīs ļaunās lietas notiekam? Might as well just give up. Nu, es, es vienkārši tad padošos. But in the end, we see that he understands that this life is more than just here and now. Nu, tad, tad beigās mēs redzam, ka tomēr uh, tā atklāsme nāk pie viņa, ka viņš saprot, ka nu, ar šo dzīvi viss vēl nebeidzas. And he also understands that in Jesus he finds something that is better than anything else. Nu, un ka šī sapratne arī nāk, kad uh, Jēzu viņš saņem daudz, daudz vairāk nekā būtu iedomājies. And they understood it's will I'm willing to give up whatever else because Jesus and knowing him is worth everything. Un nu, tad, ka viņš ir nu, gatavs atstāt uh, da jebko Jēzus dēļ, jo viņš saprot, ka nu, Jēzus ir tas visvērtīgākais, kas viņa dzīvē vispār var būt. And it does not matter what it's going to cost me to follow him because he is worth following because he is worth more than viņš anything saka, else. Lai ko tas arī man maksātu, viņš ir tā vērts, lai nestu šo upuru un kaut ko arī ziedot, lai dotu. And so may we uh, truly seek after God with all of our heart. Tātad, lai mēs nu, patiesi meklētu Dievu. Because that will give us strength to stand in the times when it seems like everything is going wrong. Jo tas arī mums dos šo spēku pastāvēt uh, grūtos uh, laikos. Knowing that he is a good God. vienkārši tas, ka mēs zinātu, ka Dievs ir labs Dievs. That he does care about us so much more than we could ever even imagine. Ka viņam rūp, kas ar, kas ar mums notiek, vairāk nekā mēs vispār spējam saprast to. And that uh, he has great and wonderful things planned for us. Un uh, viņš ir ieplānojis lielas un varens lietas priekš katru no mums. And that he wants, uh, first and foremost, to make our character more like him. Un kā pirmo viņš vēlas veidot mūsu raksturu, lai tas būtu līdzīgāks viņam. Let's pray. Lūksim. Dievs, paldies uh, par Tavu vārdu. Paldies, kā mēs varam uzticēt uz to. Un uh, kā mēs varam redzēt, ka tas tiešām nāk no Tevis. Tas nav no cilvēkiem. Un Dievs, paldies, ka Tu visu zini, Tu visu kontrolē. Un Dievs, es lūdzu, ka Tu palīdz mums uh, atrast mirs tevi un uh, lai vienalga, kas notiek apkārt mums, Dievs, lai mēs varam būt stabils un, un uh, eh, droši tevi. Un uh, Dievs, lai mēs varam mīlēt tevi ar visu mūsu sirds. Um, ehm, zinādams, ka Dievs tu uh, vienu dienu atnāks un um, mēs būsim ar tevi vienmēr. Un uh, paldies! Amen.